kontengira, bon, garaipen hori goitatzen genuen, irailatik, <laughs> irailan atera behar zen, eh, zirkulara. bai, eh, intzinamendu handia da. Eh, eskola publikoen sail eh, elebidunaren zat zer nahi du, eh, be eskola publiko guzietan, teorian, orain, eh, horrek, eh, ebe permititzen du baila guzietara eh, edatzea murgiltze metodoa. Eta, baina, badakigu teoria da, e, ezin dugu hori plantan ezari ebezperatik jamunera e, eta badakite eh, hori. E, eta sustut helduden urteko haste haute egoera zein izanen den ez dakigu eta alatzen alda. Uh, Baina, baina bon, um, zirkulara uh, hemen dugu eta baikorra da, uh, eh, aintzina mendu handia da bai uh, jadanik errandut. Erran behar da, orain arte, etzen sekulan aipatua murgilze zehitza, eta orduan hori ere erakusten du, Uh, lasaitu dute piskat, ez piskat, <laughs> anitz, lasaitu dute E, presioarekin e, guk um, be, um, Frantzia mailan e, izkuntza guti gutien e, izkuntza guziek bohokatu gira borroka borroka egin genuen elkarrekin eta horrek permititu zuen guri be, bultzatzea eta aldatu da egoera Euh, be, molak legea atera ondotik, uh, orduan hori zen pirilean. Mm. Parixetik etortzen da, baina orain eh be, aplikatu behar da. Eta orduan horrek eran nahi du, erabakiak hartu dute han Parixen, baina aplikatzeko, Errektoresak um, euh, be, aplikatu behar du. Orduan bordaletik euh, be, beste erabakiak uh, ukanen ditugu. Eta hori kasu emanen dugu uh, ze hautatzen duten eta nola erabakitzen duten uh, aplikatzea. Eta sustut baliabidei buruz kasu euh, eman behar dugu. Indar bat ematen du idatzia da orain. Orduan babesten du izkuntzen uh, eh, lekua, mm baina, bon, ez da antzi behar ere bai, eh, zirkular uh, bat baizik ez da, orduan, eh, bon, juridikoki, ez, fa, aula da, eh, beti, bai. Eta erran dudan bezala, dena latzen alda beste gobernamendu batekin, orduan heldu dena urtean ikusiko dugun ze, ze den. Baina momentuan, haintzinamendu handi bat da guretzat, eta eta entxatuko gira haintzinatzen eh, zirkulara uh, horrekin, Euskararen uh, eh, eragire guziekin batuko dugu uh, beste, beste haintzinamendu batzuk egiteko. Uh, uste duzu, kajikan lortu dela hori uh, mobilizazioa jasker? Bai, maiatzaren uh, bederatziaren manifestazioa hor biziki importantea zen, zinez um, momentu importantea zen, um, diendean itzek, diendean itzo hartu zen uh, importantea zela, uh, eta ez eskoalegia mailanen baizik um, Frantzia, Frantzia uh, beste izkuntzen zatere bai. Hmm. Orduan, uh, indar bat gehiago da, zeren uh, gu bakarrik ezin dugu hmm. dena bultzatzen, eta eta horbon eh, bai, antzinatzen dugu, antzinatzen dira goroka hartan.